Berrienten hori azurekin eh, panzo irigaraia greba eta manifestaldi egun, funtzio publikoan. Mobilizapenak erakaskuntzan, kolektibitate eta ospitaleetan erosteko ahalgeiago eta kalitateko zerbitzu publikoa aldarrikatuko dute lab eta CGT sindikateko ordezkariak entzulen ditugu. HSA, eza bizitegi sozialen egiturak arkitektuen gain, emaiten du arkitektuek enpresen gain. Neok ez du utxik eginduenik aitortu nahi, atzu ireganda baiona plantunen gaizki eraiki ziren bizitegien hauzia, erabakia maiatzean. Kontratu eder eta gotiora Gipuzkoa behasaingo kaf enpresaren zat berrionta larogoi bat train bagon eraiki beharko ditu Inglaterrako bi enpresen zat zazpionta berroi milion euroko kontratua. Eta nahasmenduak eta egoera kritikoa mauleko SAM rugbi italdearen zate, bi trebetzailek eien kargua utzi dute igandian, arrazoinak emanen dauzkigu bietarik batek, janik ebinetek. Arrua Gatxalina. Eta mementoko behatzi gradeko temperatura, temperatura gurenak amazazpi gradoren uh, inguruan izanen dia. Iguzkia eta lanoak, uh, aru arruntu goxoa beratzen. Um erosteko ahal gehiago, bosturte hauetan izostuak dituzten hilabete salien emendatzea eta kalitateko zerbitzu publiko baten zat lanpostu publiko gehiago una zer aldarrikatuko den besteak beste. Asteartuntan funksio publikoan deitua den greba mogimenduan, departamenduan bi manifestaldi izanen dira pauen eta baionan, baionakoa lan boltsatik abiatuko da goizuntako amarrak eta erditan. Erakaskuntza sektorea azkar mobilizatzeko da, kolegioen reforma salatuko dute, baina ere joan den aste jakin jakimaita ez dela erakasle postu gehiago sortuko lehen mailetan elduden sartzean. Zerbitzu publikoaren kalitatearen apaltze bat ikusten dute sindikatek erabaki hortan, lab sindikateko arnioa izager. Greba hori deitua da, bon, uh, lantxarien desblokatzea galdegiteko, baina ere orokorkiago eh, guri iduriko, eta beste sindikat batzuen iduriko, uh, kalitatezko zerbitzu publiko baten defentsarako edo alderrikatzeko. Eta, eta eskolan horrek zer nahi du, be irakasketa eta ikasketa baldintzen hobetzea, biztan dena lehen gauza uh, haurko purua, Uh, apalaraziz klaseetan eta horretarako baitez badakoa da postuak sortzia uh, ara. Uh, eta egun hartan, beraz deitzen dugu greba hortarat, manifestaziorat goizian, eta arratsaldean zud eh, edukazioa ekin baterat, proposatzen dugu grebalari guzier, eh, irakaskuntzako grebalari guzier, gurekin biltzea, uh, biontan lan boltsako irugarren gelan, ara, be, gure hartian uh, ez mintzatzeko, gure arrenguren eta kesuen aipatzeko, bailen mailan, bai bigarren mailan, eta eta oiei ere uh, arrapostu bat emaiteko gizan. Hospitale eta kolektu kolektibitateetako langileak ere grebara deituak, asterzuntako mobilizapenak askar izan behar duela azpimaratzen du, CGT sindikatak, jakin azaldu den hastean, hilabete salien inguruko negoziaketak hasiko direla, Frantses gobernuarekin CGTko deni dartigueta. Voilà, eh ben nous on souhaite poser sur ces négociations. nahi dugu euh, negoziaketa hauetan. Ongi ikusten dugu mobilizaziorik gabe deus laguti ardiesten dela. Beraz gaur, intersindikaleko kideek, CGT, EFO, FSU eta solidarekin, inda harreman bat sortu nahi dugu euh, negoziaketa euh, hauetan. Erosmena almenaren emendaketa lortu behar dugu, langilego publikoaren zat, bainan ere, pribatuko zat. Zerbitzu publikoko manifestaldia amarrak ditan baionako lan boltsatik errandugu, eta kari hortarat CGT sindikata, ELEP edo iparaleko errien arteko elkargo bakarraren kontra dela diakinaraziko du. Goizunteko manifestaldian CGT sindikateko langilek traktak banatzekoak dituzte elkargo bakarrarekin lanpostuak mehatxatuak izanen direla eta zerbitzu publikoak altetua izanen dela salatzeko diote ere erabakia prefeta eta autetxien gain bakarrik ustia demokrazia ukatzea de là. Bestalde, asteartuntan Stefan Lefol, Frantziako Laborantza Ministroak berriz bilduko ditu, ahate askuntzari lotu ofizietakoak, hor jakinen da proposamen berririk ekartzen duenez, diru laguntza mailan edo, askuntzak utxik usteko epeari buruz. Larun batean, Alain Ruse, Akitania Limuzen, Poatu Charant, aldeko presidentak, somaitxede agertu ditu, ahate askuntza sailaren sustengatzeko, krisia talde bat muntatuko du, estradoa eta eskualdeko laborantza gambararekin, nekezia ondien direnen laguntzeko, langabezia teknikoan diren langileentzat formakuntzak, berri zabiatzeko investizamenduak eginen dituzten, egin dituztener eh, laguntzak, horiek dira ale rusetek aintzinatu dituen neurriak. Maiatzean emanen dute bestalde epailek plantu nauziaren erakia parte desberdin hainitzi zanki, sei urte behar izan dituzte, prozadura abiatu zenetik, hauzira inu eta hauzia luze joan da presuna hainitz baitziren itza hartzekoak. Salak pausatu dutenak, bizitegi sozial horien egileak, enpresak, asurantzak eta arkitektuak, eta hantzinen itzarrita. 2008an abiatu zen afera, Ipar Baionako plantu nauzoan zurezko etxe bizitza horien inguruan. Aseza edo abita Ciud Atlantik egiturak, hogeita emeretzi etxe eraikiarazi zituen, soldata mugatua duten pertsonei presio onargarri batean saltzeko sedearekin. Bataz beste, berreun mila euro kostada ala ere etxe bakoitza, eta giltzak eskuratzean, hainbat nasmendu azpimarratuak izan ziren. Leioak, gaizki pausatuak, lurra altxatzen, eskailera gaizki lotuak, eta batez ere arazo termiko eta akustikoak. Nous, Ce qu'on demande concrètement, c'est le remboursement intégral de tout ce que ça a pu nous coûter. Hein. Et après, il va falloir que tous les préjudices subis, le préjudice moral, le préjudice financier, les troubles de jouissance soient indemnisés à la hauteur des souffrances qu'on a pu subir depuis euh, mai 2009. Beste batzu aldiz, ongi integratuak dira uzoan eta ez dute hortik joan nahi, etxe bizitzak eraitsi eta berriz behar bezala eraikitzea eskatzen dute, horietan Lionel Sevilla. Nous, on voudrait rester sur place parce que depuis 7 ans, on est quand même euh, intégré dans le, quartier, dans la, vie, dans la vie locale. On s'est impliqué très fortement, nous, dans cette vie de quartier. On se connaît tous maintenant dans le lotissement. Nos enfants ont appris à vivre ensemble. Donc, euh, ce qu'on voudrait, nous, c'est retrouver justement ben, une, maison conforme à ce qu'on a voulu acheter euh, ben, il y a quelques années. Sandrine Larrier oui, dans ce dossier, je sollicite effectivement pour euh, mes clients la déconstruction-reconstruction de ces pavillons euh, en bois. Et également, effectivement, je sollicite certaines sommes euh, au titre des préjudices financiers subis et des préjudices moraux subis et des troubles de jouissance également dio gain Les fautes qu'a mis en évidence l'expert judiciaire, ce sont des fautes essentiellement liées à la construction, c'est-à-dire la conception d'abord en amont et ensuite l'exécution. Donc à ce niveau-là, HSA, il ne va pas avec sa truelle et son marteau construire. Donc j'estime que sur le plan technique, je n'ai pas de responsabilité. Aseza, etxe bizitza sozialen egiturak arkitektoei, arkitektoek enpresei eta enpresek beste enpresei, ikusi beharko da beraz noren gain erortzen diren izan diren akatsak eta nok ordainduko dituen hauziak egun osoa iraundu, erabakia, eldu den, maiatzaren behazian jakinen da. Eta bestalde, dirie bogotra miarritzeko hausapez hoiaren hauzi erabakia egun jakinen da, epaik eta abenduan iragantzen, berekin batera hausipetua Xavier Blezo, iriko polizaren zuzendari hoia, akusapena, autueri eman milaka prosadura doizuna, ez estatu zituzketela. Prokuradoreak urte bateko presondegia gibelapenarekin, eta ogoi mila euroko izuna eskatuadu dirie bogotraren kontra, eta Xavier Xavier Blezorentzat, 6 hilabete belapenarekin eta 6.000 euro judian delibirua haratsalde untana. Mm. Behasaingo kaf enpresak zazpionta berroi milion euroko kontratu bat lortu du kontratua Inglaterrako Arriva Jukarekin eta Eversol Trail Group finantza enpresarekin sinatu dute Inglaterrako behaz berrion talarogoi bat train wagon eginen dituzte kontratu honi esker galde poltsa betiado behasaingo enpresa train egileak aitorrazkin. Kaf, Euskal Trengile enpresak behasaingo fabrikan 2000 irureunda irurogeita mar langile ditu. Irungo plantan berreunda larogeita mar eta kastejonen eunda hogei inguru. Orotara 6.000 bosteun langile inguruari dira Kafek mundu osoan dituen lantegietan. Pasaden astean bi kontratu garrantzitsu izenpetu zituen biak erresuma batuan. Ingalaterrako Arraif UK-rekin eta Ebersolt Rail Group finantza enpresarekin. Kafek Europan sekulan lortutako eskera handiena da. Guztira berreunda larogeita bat tren bagoi egingo ditu. Iru eta lau bagoiko berrogeita iru trenetarako eta bi eta iru bagoiko berrogeita mabost trenetarako. Guztira larogeita emezortzi tren. Gainera bos mila bosteun milioi euroko kontratuak zain ditu. Lortutako azken kontratuak kontratuak zazpineun berrogei milioi euroko balioa du. Eta Inglaterrako kontratu honek garantzia berezia du, kopuru handia izaiteaz gain, estrategiko kiere, Barkatu, estregiko koi hori pozizione onian osten du, behar saingo enpresa zelen ondoko urteetan, Inglaterran trena initz berritu beharko omen baitituzte. Endaiako mugazainek antxu bi tona kanabiz atseman dituzte, joan den ostegunean baratzekari eta fruituak karreatzen zituen kamion batean, autobidian agastatu dute kamion hori, Espainia zolatik, Holandara buruz ari zena, mugazainek estimatzen dute, ameka milion euroren droga bazela, kamionaren bigida gidariak espainol nortasuneko gizomat eta emazte bat arrastatuak izan dira. Itzordu bat laborari gaztenzat, jia laborari gazten antolatzen du laborantxan plantatzeko eguna, eta hori egun, astertuntan behaz, donapaleuko errekar ikastetxean, goizeko behatzik eta goiti, lekukotasun eta etxalde bisitak izanen dira. Rugbian maulek ez du aizea alde, igandiuntan oraino sibrotarrek etxean galduzuten, kastanetan kontra, eta segidan, Janik Vinet eta Christian Etxebarren bitrebetzailek beren kargoa uzi dute emaitza txarrak eta ez adostasunak trebetzaile eta mauleko buruzagien artean bere arrazoinak eman dauzkigu Janik Vinet trebetzaileak. pour faire simple, c'est plus politique. Euh, voilà, il y, y, a un courant de pensée, un courant de pensée qui n'était pas le courant de, de, de, de tout à fait celui. Baziren bi ikuspegi ezberdin, kristiaitanik ikuspegi aurrerakoi bat ginuen, bestek aldiz delako atzerakoia zutelarik. Euh, plutôt arriéré ou je ne sais comment le qualifier, mais en tout cas différent d'une autre. Et voilà, je peux, je peux avaler quelques couleuvres, mais pas des pitons, quoi. À un moment donné, la, le moindre chose que l'on faisait devenait objet de débat et... Gure Les gens qui reprennent l'équipe première soient à l'unisson avec les dirigeants et que tout, tout aille dans le même sens, plutôt qu'il y ait une fracture entre deux courants de pensée, c'est tout. Eta mauleko rubiaren presidentak ez du momentuko deus erran nahi, behinan hastean zehar bere ikur gertuko agertuko duela, jakin narazidu garatenian atzo Julien Txegarai eta Peio Gixandutek dutek irabazidute, Grigori Agirre eta Antion Amuleten kontra berroita amar eta ogoita ama Eta haste eta hastezken untan espeletako potxokaferiak kaferiak dira, haste hart eta ere bi eta irurteko urteko uh, eh, behoken lehiaketak eta bihar behien eguna eta bil lotx merkatua. Goazen aintzina, goiz saioarekin eta nazioarteko berrieri, behako bat orai zuekin Kristof eta Batit eta Libian Tobrukeko parlamentuak ez du batasun gobernua onartzen. Nazioarteak ezagutzen duen parlamentua da Tobrukekoa, nazio batuen bermearekin osatu den ogoita amabi pertsonako gobernua etzako gustatzen ministro sobera badela diote, baina iduriz batek bereziki trabatzen dut batek bereziki du traba egiten, defensa ministroak iduriz Kalifa Aftarren eragina badagibilean Libiar Armada Nazionalaren buruak bere urbiliko bat nahi luke postu hortan. Schengeneko barne kontrolak bi urtez luzatu nahi dituzte Europar Batasuneko kideak. Barne ministroak Amsterdamen bilduak ziren atzo eta neurrietan alde batetik Turkia Grezia mugaren zaintzeko Europako mugazain agentzia baten sortzea eta bestetik Schengen ere muan barne kontrolak ezartzeko epea bi urtez luzatzea galdegin dute hainbat kideak gaur egun sei hilabetetara mugatua delarik bestalde gehienak aserre dira Greziaren kontra kontrole eskasagatik Schengen ere mutik behin behinean kanporatzea proposatu du adibidez Austriako barne ministroak. Nazio batuen erakundea Kolombiarat jonaen da. Misio bat iguriko dute, fark eta gobernuak eh, itzartzen ari duten gatazkaren bukaera egiaztatzeko, galde amankomun bat da hori, bi egin dutena, iru urteko negoziazio tinkuen ondutik martxoaren ogoita iruan menia bat izenpetu behar lukete, misio hori Latino-Amerikako kideak dute osatuko